kuwa kwa ikhlas aliyokuwa nayo katika ule wema wake aliowafanyia wazazi wake ikawa ni sababu ya lile jiwe kufungua au lile pango kufunguka na lile jiwe kusongea kwa kiasi fulani ingawa walikuwa hawajaweza kutoka قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر katika yule mtu wa pili katika wale watatu اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي huyo bwana akasema ewe Mola wangu nilikuwa na binti ya ammi yangu na nilikuwa nikimpenda sana فأردتها عن نفسها فامتنعت مني أي أيوة، وأردت أن أزني بها نكتاك كزيني ناي فامتنعت مني لمنمكي ككتا بنتي عمي ككتا حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني أي حتى نزلت بها مضرة جعلتها في حاجة وفقر نكبتنا مذارة نمتحاني يكنفاني أبن فقيري نمهتاج سانا فجاءت تطلب مني المساعدة فجاءتني بمعنى كجاكوانغ كنتاك مساعدة فأعطيتها عشرين ومئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت كوني كمبا دينار ميموجة عشرين لكن نكمويكي شرطي شرطت عليها أن تمكنني من نفسها مقابل المال kuwa animakinishe mimi kwa nafsi yake kufanya kile kitendo kichafu na mimi nimpe zile mali nitakazompa fawafaqat yule mwanamke kwa sababu ya dhiki alizokuwa nazo na haja aliyokuwa nayo akafikiana حتى إذا قدرت عليها أي حتى إذا تمكنت منها شفكي حالي سسا kilichobakia ni mimi kumuingilia tu iqtarabtu min jimaiha nikaribia sana kumuingilia qalat yule mwanamke akasema la uhillu laka an tafudda al-khatama illa bihaqqihi na katika riwaya nyingine ya abdullah ittaqillah ewe mja wa Allah mche Allah subhanahu wa ta'ala kama fi sahihain la uhillu laka an tafudha al-khatama illa bihaqqihi sikuhalalishi uniondoe ubikra wangu isipokuwa kwa haki yake bimaana akamkumbusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha Allah na akamtaka akome na kile kitendo na wala asimuondolee ubikra wake isipokuwa kwa ndoa ambayo ni ya halali قال فتحرجت من الوقوع عليها اي فتجنبها ولم يزن بها aliposikia maneno yale akaingiwa na hofu akamwacha akajiweka mbali kabisa na yule mwanamke kaondoka pale akajiweka kando قال فانصرفت عنها وهي أحب الناس إليها إلي nikamwacha pamoja na kuwa yeye nilikuwa nikimpenda sana ni kama kusema kuwa kule kumpenda kwangu yule mwanamke ilikuwa ni jambo la nivutia sana katika kufanya ule uchafu lakini nikamwacha kwa sababu ya kutanguliza hofu ya kumwogopa nani Allah subhanahu wa ta'ala kwa nikamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala nikakuogopa ya rabbi nikamwacha yule binti ya ami yangu na kile nilichompa pia nikamwacha ende nacho wala sikumwambia chochote wataraktu dhahaba alladhi a'taytuha ile dhahabu niliyompa pia nikaiwacha bimaana akaenda naye hivyo ile mali aliyompa akaichukua yule mwanamke اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه kisha akasema ewe Allah ikiwa nilifanya hivyo kwa ajili ya uso wako kwa ajili ya yako wewe ya Rabb kwa ikhlas basi tupe faraja kwa hii dhiki iliyotupata bimaana tusailishie jambo hili lililotupata فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها lile jiwe likasongea tena lenyewe likasongea kwa kudra zake Allah subhanahu wa ta'ala lakini bado hawawezi kutoka ana mwangaza wao lakini hawezi kutoka قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث وي وثالث ساسا متوم صلى الله عليه وسلم اكايلهذا مبو ديو محل الشاهد يهوم لانغ اللهم اني استاجرت اجراء فاعطيتهم اجرهم ايوه الله ميمي niliwapa ajira wafanyikazi kawapa kazi wafanye kwangu mimi kwa mkabala wa kuwa nikampa kila mmoja ujira wake rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba isipokuwa bwana mmoja aliwacha ile haki yake akaenda zake bimaana hakuchukua kile kilichokuwa haki yake fathammartu ajrahu hatta kathurat minhu al-amwal kufanya biashara na kile alichokiwacha yule mfanyikazi ay watajartu lahu bihi nikamfanyia biashara kwa ile mali yake hatta kathurat minhu al-amwal ay fazada namau hadhihi al-ujra kile alichokiwacha kikawa kingi kwa sababu kila nikifanya biashara napata faida namwekea napata faida namwekea fajaani ba'da hinin yule mfanyikazi baada ya muda akaja kwa yule bwana maana kimepita kipindi hapa na ile mali ameifanyia biashara faqala ya abdallah addi ilayya ajri yule bwana akamwambia ewe mja wa Allah nipe ujira wangu maana akataka ule ujira aliouacha baada ya miaka فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق nikamwambia ona kile unachokiona mbele yako hapa ni katika ule mshahara wako kuna ngamia kuna ng'ombe kuna mbuzi na kondoo na watumwa kwa mali kwa nyingi sana hii yote hii ni katika ajiri yako bimaana ni katika mshahara wako yule bwana akamwambia faqala ya abdullah la tastahzi'u bi ewe mja wa allah usinifanyie mimi mzaha yani maana haikuingia katika akili yake yale anayoyadai yule bwana kuwa ndiyo mshahara wake sababu so, yeye kitu kidogo lakini kimekuwa kingi fakultu inni la astahzi'u bika yule bwana akamwambia mimi sikufanyii mzaha bimaana akamweleza hii ni katika ile mali yako uliyoiacha nikaikuza mpaka ikafikia hapa ilipofikia fa akhadhahu kullahu yule bwana alipomwambia hivyo akabeba kila kitu akumwambia kwa vile wewe mfanyakazi miaka mingi umpata tabu basi ng'ombe wawili wako ama ngamia mmoja wako akabeba kila kitu kenda nacho hakuwa chochote na yule bwana wala hakuwa na chochote kile ndani ya nafsi yake kwa sababu ni mali yake ameikuza subhanallah yani mtu kufikia hali kama hii ni kukinai kupita mipaka amekinai kabisa leo kuna watu wafanya biashara pamoja na wadhulumiana na iwajua hii ni haki ya fulani wako pamoja na pengine wameingia pamoja kwa sababu ya ule undugu wa miaka mingi wako pamoja na nini hakuna mkataba wowote ulioandikishana ah wewe pia nitakuandikisha mkataba bana wewe ndugu yangu bwana ankuamini yani kisha mwisho wa kusha aje kumwambia wewe huna chochote nenda kokote utanifanya nini kwa nini kesho kuna hisabu shekhe ah kesho kuna hisabu kubwa sana mbele ya Allah haswa katika hii asri tunaoishi sisi kuna watu wa ajabu madhalim ajabu yani ile biashara watu wafanya biashara lakini la usimwone mfanyi biashara tu hivi hivi wallahi wapata mtihani wa ndugu zetu tena akiwa mtu ni mkweli ndio iwazidi kupata mtihani so mara nyingi mtu mkweli adhania kila mtu ni mkweli mara nyingi ni hivyo sababu si hayuko hivyo hawezi kutasawar kwa kweli mtu aweza kula haki ya mtu hata shilingi moja mtu mtu aweza kula moto kwa nini ale haki ya mtu sasa pale ndio unapotengenezwa tena waambizana yule bwana yule yule mjinga tu yule ukienda ukimtia tia story hivi ah kwisha ajiona mwerevu mwerevu hakuna kama yeye ashamtapeli mwenzake bwana nilipe ile uliochukua kutoka kwangu akutia kulia akutoa kushoto akupeleka huko akupeleka kule na tena ikiwa umemwamini hamkuandikishana mfano basi ndio isharuka lakini imeruka hapa siku ya kiyama siku ya kiyama itakuwaje wallahi utajuta kwa kile ulichokifanya hapa duniani wallahi mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoeleza hadithi tumeisoma atadruna manil muflis mwamjua aliyefilisika nyinyi aliyefilisika si mtu ambaye hana kitu ndani ya nyumba a a huyu ana afadhali huyu anaishi duniani akiwa maskini ana afadhali kuna muflis kesho siku ya kiyama amekuja na swala na somu na zaka na haji na ibada nyingi وياتي وقد ظلم هذا واخذ مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا kwa hivyo ashawadhulumu wale wote yachukuliwa hasanat sasa yani siku ambayo mtu yatamani hasana moja yeye waziona hivi zapotea hiyo yopewa huyo yopewa huyo hata idha faniyat hasanatuhu mema yake akishaisha ukhidat min sayiatihim faturihat alayhi yachukuliwa maovu ya wale aliowadhulumu yawekwa juu yake wallahi huu ndio muflis qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah ala dhalika huwa alkhusran almubin utakuwaje siku hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam na hadithi tumeisoma hapa atakaposema Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ana almalik ana ad-dayyan yasma'u sawtahu alqarib kama yasma'uhu alba'id aliyoko mbali na aliyoko karibu ni sawa kusikia sauti hiyo ana almalik ana ad-dayyan mimi ndiyo mfalme mimi ndiye nitakayemlipa kila mmoja kulingana na amali yake leo hapo sasa yauma idhin yatadhakkaru linsanu wa anna lahu dhikra siku hiyo utakumbuka lakini kukumbuka kwako hakutakufaa chochote ikiwa una haki ya mwenzako regesha kabla haijakuja siku hakutakuwa na dirham wala dinar kama umemdhulumu mtu mregeshee haki yake kamili kuna watu wana uwezo wapenda tukutesa watu njoo kesho kesho kutwa wakati mtume sana mapalul ghani dhulmun mumabala kila akija wewe wamwambia kesho na unao uwezo wa kumlipa leo hii ni dhulma wafanya dhulma wewe yani yasikitisha kama hili ingelikuwa lafanywa na kufar na nani lakini kuna ndugu zetu wallahi mimi mara ngapi naje kuulizwa hapa mtu asema huwaje lakini mtu yuwaswali swala tano kwa jamaa tena umeweza uweza kumwona saful awwal daima ukimwangalia mandhari yake alhamdulillah ya sunna mtu ukimwangalia mashallah na ndevu kanzu yake yanyanyua juu alhamdulillah yuko katika hali nzuri kabisa yani mtu akimwona hivi hawezi kutarajia yale ambayo ataelezewa kisha baada ya hapo sasa uambiwe sasa yule fulani ambaye yuko kama hivyo amenifanyia mimi kadha wa kadha wa kadha wa kadha na mtu asema mtu yuko hivyo sifa zake alafu iwafanyia watu kadha wa kadha wa kadha hivi auliza sasa ile swala yake si kweli ile Allahu a'lam sasa mpaka yowatiatia watu shaka katika dini ya Allah kwa ajili ya vitendo vyake kwa nini kwa sababu yeye wasoma inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar huyu mbona yofanya munkar lakini si hivyo yategemea ile swala yake iwe swali vipi ndiyo swala kweli ile ya kukataza munkar pengine hiyo mandhar ameiweka kwa sababu ya watu kama nyinyi ile watapeli kuna wengine wako hivyo kuna Allahu akbar tena za kishingo na hivi ukitoka nje salamu alaikum ukimwona mashallah kuna kama yeye kumbe kutega ukiingia utakupiga dafrao kisha utakutana na yeye mbele huko wajuta mzee utajuta sasa ndio unaona mtu yomtizama hivi ah, huyu kweli eh huyo huyo kuna mwingine kama wewe pia ataadaiwa hivyo hivyo watu waishi na utapeli na dhulma sasa na wabaya zaidi ni wale wanaodhulumu wafanyikazi mtu amemfanyia kazi amemalizia kazi yake vizuri kabisa jasho la kauka yapita miaka hampi haki yake itashotosha hiyo lala haijatosha siku yotaka kumpa kwa sababu amemsumbua sana yuaje amwambia basi sikiliza bwana hebu tukubaliane ilikuwa ndio pesa ngapi hivi elfu ishirini basi tufanye kumi ipunguza nikupe au kama utakayo ishirini itabidi ungoje basi bwana lete hiyo afadhali nusu shari kuliko shari kamili kwa yuwakubali si kwa kuwa ni haki yake ile la yuwakubali angalau ampata nusu ya haki yake alafu yule ajiona shamlipa yule wewe ngoja unamlipa ngoje huko mbele utakuja kuona wewe unamlipa ama kumlipa ikhwani akhi taqullah fi anfusikum shahidi haingii peponi kwa ajili ya deni na deni si kwa mtu amemwibia mwenzake ah, deni amempa atamlipa yughfaru lishahid kila dhambi illa ad-dain shahid asamehewa kila dhambi deni haingii peponi mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaambia masahaba mwenzao wana deni inna akhakum habasathu uh, habasahu dainuhu an dukhuli aljanna, huu ndugu yenu amezuiliwa na deni lake kuingia peponi ah kwani nini bwana wajua siku hizi twaishi katika hali ya watu ukimwambia maneno haya yuona kama ah, azungumzani si mambo ya kaburini huko tena eh ngoja ngoja tutakuja kuona ile hali itakavyokuwa sasa ikiwa shahidi azuiliwa kwenda kwa ajili vipi ule anayeiba haki za watu atakuwaje utajuta ndugu yangu wallahi dunia si chochote si uwerevu wewe kuwadhulumu wenzako almuhim turudi hapa huyu bwana alimpa yule mfanyikazi haki yake yote hakumbakishia kitu billah wallahi leo mfano yani mtu kama huyu leo atachukuliwa nani si mjinga huyu mjinga kwa nini ah, kwa nini alikuwa mshahara wake ngapi ataambiwa shilingi 10000 si ungempa tu 10000 akaenda zake bwana kwa nini nini sio ingelikuwa huyu ni mjinga leo sababu leo kuna werevu wengi sana adhkia leo kila ukiwa mkweli we ni mjinga kila ukiwa tapeli we mwerevu na nyie angalieni katika mshtama wetu sisi watu wawachukulia vipi wale ambao wamepata utajiri kwa kuiba ah yule jamaa bwana mwisho yule bwana ah yule mwerevu anjijenga anjijenga vipi alipigania cheo fulani bwana akapewa kile cheo ah basi bwana akaiba akaiba akaiba akaiba kwenye ile kampuni fulani wewe kisha akatoka lakini mjanja akajijenga yeye oh ndio ujanja mara mona ana jipu sijui la mguu mara sijui ana kensa sijui ya, ya, ya koo mara sijui ana kitu gani ukimwona iwatembea kila kitu chake cha plastiki kila kitu chake cha plastiki waombewa koo ilibadilishwa katika sijui nini kule India na hapa kwenye mkono unaona mkono wake ule unkatwa ule ule wa plastiki ule uendaenda hivi ni sasa faida yake nini nini uishi katika maisha ya tabu kama kwa sababu ya kuombewa na kuwapizwa na watu uliowadhulumu alhasil huyu bwana alimpa ile haki yake yule bwana wallahi akumwachia hata kitu kidogo kila kitu akaenda nacho na wala huyu akusema ah mimi nakufanyia mambo yote ah basi uniachie hata kitu kidogo leo mtu akikufugia kuku tu akuachie uende nao wacha mbuzi na ng'ombe na, na, na ngamia na nini kuku tu ukamwekea wewe ukasafiri ukarudi akwambia uanzaana nini na ah, nusu kwa nusu bwana napata taabu <laughs> upi ampata taabu almuhimu akampa قال فاستاقه فلم يترك منه شيئا kabeba kila kitu hakuacha chochote kila kitu akazoa اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه يا رب ikiwa mmefanya hivi kwa ajili yako ya rab kwa ajili ya uso wako kwa ikhlas basi tupe faraja tusaidishie ili jambo letu zito famfarajat as-sakhratu lile jiwe likafunguka fakharaju yamshun wakatoka hao watembea wakaenda zao rawahu al-bukhari فهؤلاء ثلاثة نفر أطبقت عليهم صخرة في غار ولو بقوا فيه محبوسين لأيام قلائل هلكوا هاو watatu walifunikwa na lile jiwe katika pango lau kama wamebakia wamefungwa pale masiku ya machache tu wangeangamia fatawassala kullu wahidin minhum biqiyamihi bilhuquqi wa wafaihi biha kila mmoja akatawassal na kujikaribisha kwa Allah kwa kusimamia haki katika zile haki zilizokuwa juu yao na kuzitekeleza kama inavyotakikana amma ahaduhum fatawassala ila Allah azza wa jalla biqiyamihi bihaqqi walidayhi yule wa kwanza akatawassal kwa Allah kwa kusimamia kwake haki ya wazazi wake وأما الثاني فتوسل إلى الله جل وعلا بقيامه بحق حفظ الأعراض وعدم انتهاكها نهوي وبيلي أكتوسل كو الله وكسمم يجامبو لا كويفاذي هشيما حق كويفاذي هشيما نكتويفونجا هشيما يوات وأما الثالث فتوسل إلى الله عز وجل بالوفاء بحقوق العمال وبتوفيته للأجير أجره بعد أن نماه فكثر كثرة تطمع النفس تطمع النفس أما يلي وتات وكسمم حقيا وفنكازي وكواب أجير زاو بعد يكوى yule mmoja ameikuza ajira yake ikawa nyingi mpaka kiasi cha kuwa nafsi yaweza kufanya فانفرجت عنهم الصخرة وانفراج الصخرة دليل على تيسر الأمور وانفراج الخير وأبوابه وانفتاحه للمحسنين القائمين بالحقوق على وجهها المتممين لها وأن هذا من أعظم الوسائل المقربة إلى الله جل وعلا والمكسبة رضاه شيخ سيما قولك فنقوك كل يعني دليلي يمامك ومبيسي na faraja kuja na kheri na milango yake kufunguka kwa wale wema wanaosimamia haki zile zilizokuwa juu yao katika namna inavyostahiki wakazitimiza kisawasawa na kuwa miongoni mwa njia kubwa za kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala ni kutekeleza hizi haki sasa mtu anapofanya hivyo hujishindia na kujichumia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo yule anayewasimamia kwa mfano wafanyikazi wake vizuri akawalipa ajira, zao kwa wakati wake utaona katika kazi yake ile baraka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aijalia ndani yake kinyume na hivyo utapata taabu na dhiki dhiki sana wallahu musta'an kwa hiyo kila unavomtia dhiki yule mfanyikazi na una uwezo wa kumlipa wamdhulumu kuna wengine wallahi wawadhulumu mbali na kuwadhulumu kuwawadhulumu kuwapa mshahara wao yule mfanyikazi akifanya jambo basi afuatwa na matusi pale mbali na matusi wengine hupigwa swa mtu baba mzima ana watoto kule nyumbani aweza kuwa yule yule aliyemwajiri yule ni kwa sababu tu Allah subhanahu wa ta'ala amempa uwezo wa kidunia lau kama yeye pia atageuka ampige kofi ya mangumi atammaliza lakini akiangalia mimi na watoto nyumbani na mke nyumbani waniongoja hii ni kazi naifanya nsije nikaharibu ndio chanzo Allah amejaalia sababu ya riziki yangu basi afanya subra tu afanya subra kwani mara ngapi atokee tena haswa mtu amekwenda nchi nyingine aweza kwenda nchi fulani kwenda kufanya kazi baadhi ya wale ambao wachukua wale wafanyikazi akawa atamdhulumu yule mtu mpaka kufikia kumpiga ukamwona mtu mzima yuangalia tu atafanya nini yuko kwa watu na huyu ndio alimwandika kazi na hana uwezo basi wafanya subra tu lakini sio wote wengine unapotelea mbali bwana ah kwa sababu ya sijui shilingi 20 ndio mpige mimi makofi rusha kitu kisawasawa tajiri ana sukara na presha papatika kama kuku ndio mmm ulikuwa fikiria zile pesa zako zitakusaidia kula ngumi ambavu kisawasawa sasa enda kujitibu na huyu yuaregeshwa kwao ya mbali yarudi kwao kwenda kuuza makaa kwa nini yarudi kwao wewe si watu wote waweza kusubiri lakini ukamwona mwingine asubiria yale madhila anayoyapata watu wawadhalilisha lakini Allah nitafanyaje ndio njia ya kupata riziki yangu nitafanyaje afanya subra makosa makubwa sana wallahu musta'an kwa wale waliojaliwa kuwa chini yako waheshimu lau kama tuseme kwa mfano watu wangekataa kila mtu kufanya kazi kwa mwenzake tungeishi vipi sisi kikweli yani wewe waweza kufanya kazi zote wewe peke yako huwezi binadamu ame, ameumbwa yuko hivi yuko yeye na mwenzake yeye wamhitaji mwenzake kama vile mwenzake amhitaji yeye kwa usijione huwezi kuishi bila hao wenzako hata huo utajiri wako uliokuwa nao umeupata vipi Allah amejaalia kuwa wewe wauza wale wenzako ndio wanunua watu wakususie waseme sasa hakuna mtu yote kununua chochote kwake chana nayo utakwenda wapi nchi kubwa za maana zikifanyiwa mambo kama hayo zatikisika itakuja mtu tu kibinadamu tu kimoja nchi nchi biakmali wakaambiwa kuwa hakuna nchi yoyote nyingine itafanya biashara na nyinyi watikisika katika uchumi wao itakuja mtu bwana kwa hiyo wewe wahitaji wale wenzako si wadharau yule unayemwona mtu mdogo yule wewe umhitajia hata kama yeye kazi yake pale kwako ni kufanya kitu ambacho wewe ukiona kitu kidogo lakini wewe huwezi kukifanya wewe huwezi kukifanya wallahu almusta'an نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم